Uz Allahu uđelavala dozvolu nastavljamo s komentarem 40 hadisa koje je Imam Nevovi Rahimehullahu Teala skupio u toj svojoj i tekako vrijednoj, važnoj zbirci i prokomentarisao je skromno, kratko, u njoj skupio 42 hadisa radi lakšeg izgovora, kaže se 40 hadisa, skupio hadise oko kojih se kreće cijela vjera, na kojima se temelji vjera, svaki segment vjere. Pa vidjeli smo do sada i samih tih hadisa i komentara o čemu sve oni govore i ako Bog da do kraja, ako nas Allah poživi, da dne zdravlje života, vidjet ćemo u preostalih nekoliko ili hadisa. Večeras imamo 14. hadis. Hadis koji govori o svetosti muslimana. Koji govori o tome da je život, čast i metak muslimana, da su sveti u osnovi. U određenim situacijama prestaju biti takvi. Pa kaže imam Neovi, rahimahullahu ta'ala, عن ابن عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث tako stoji u jednom od citata koji je spomenuo imam nevevi nije dozvoljena krv nijednog muslimana osim u tri slučaja u drugom citatu stoji la yahillu da mumri in muslimin yashhadu an la ilaha illa Allah wa anni muhammadun rasulullah nije dozvoljena krv ni jednog muslimana koji svjedoči da nema istinskog Boga dostojnog obožavanja osim Allaha i da sam ja Muhammed Allahov poslanik. Osim illa bi ihda thalath. Osim zbog jednog od troga, ukoliko, dakle, učini jedno od troje. Ponovit ću kasnije cijeli hadis, bez ovog mog dodavanja. Pa kaže, esejivu zani, oženjenog bludnika, nije dozvoljena krv muslimana, sveta je, ne smije se dirati njegov život, osim u tri slučaja, oženjenog bludnika. En nefsu bin nefs, život za život. Dakle, ukoliko neko ubije nekoga koji nije ubio nikoga. I treće, etari li dinihi al mufariku lil džama'a. Onaj koji ostavi svoju vjeru i napusti zajednicu muslimana. Onaj koji ostavi svoju vjeru i napusti zajednicu muslimana. Dakle, kaže Allahov poslanik alihi salacom, kako prenosi Ibn Mesud radi Allahu talan, nije dozvoljena krv ni jednog muslimana koji svjedoči da nema istinskog Boga dostojnog obožavanja osim Allaha i da sam ja Muhammed Allahov poslanik osim u tri slučaja oželjnog bludnika život za život i onoga koji napusti svoju vjeru i napusti zajednicu hadis bilježe Buharija i Muslim kako kaže imam nevovi Hadis bilježe Buharija i Muslim, kako kaže Imam Nevevi. Čuli smo, hadis prenosi Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala. Ima li neko od vas da bi nešto rekao o ovom plemenitom ashabu? I domaćini gosti, svi ulazi. Ne znamo kakvi nagrade prethodio je Abdullah ibn Mas'ud, prenosilac ovaj plemeniti ashab u četvrtom hadisu, koji govori o stvaranju čovjeka u tri faze i Allahovoj odredbi, kaderu. Što se zna, Bojrum? Abdullah ibn Mas'ud. Ako hoćete da učite Kur'an, uzmite ga od Abdullah. Svi hoćemo da učimo. Ako hoćete da učite, onaj koji hoće da uči Kur'an, kako je Kur'an objavljen, kako je Kur'an objavljen, neko ga uči kako ga uči Ibn Umi Abd, odnosno Ibn Masud. Da. Njegova potpunica biće teža. E, to su dakle sve e, odlike Abdullah ibn Mas'uda. Dakle, da je učio Kur'an onako kako je Kur'an objavljen. Zatim, rekao je Allahov poslanik alihi salatu sam, zakleo se Allahom da će njegove potkoljenice Abdullah ibn Mas'uda biti teže na sudnjem danu od brda Uhud. Kada su ga vidjeli ashabi, jer Abdullah ibn Mesud se brinuo za šta? Kod Allahov poslanika alihi sallam. Brinuo se za njegove nanule, brinuo se za njegovo jastuče na kojim bi spavao ili se naslonio ili, i brinuo se za njegov misvak. Pa se ispojeo na drvo da odlomi misvak Allahom poslaniku alihi sallam. Dakle, drvo. Ima drvo s kojeg se, od kojeg se pravi misvaci. Pa ispeo se povisoko, vjetar puhnuo i otkrila se njegove potkoljenice. A bio sićužan. I poznato mi je da dalje ne, ne, ne širimo, ne idemo u širinu, na bedru, je tako? Da je on Ebu Džehla, je tako? Skratio za glavu. Pa je morao da se zaskoči. Bio dijete, bio dječačić, morao da se zaskoči na Ebu Džehla. Ebu Džehla bio ogrom, malo sitan. Abdullah ibn Masud je bio sitan pa kada je vjetar puhnuo, otkrile se njegove nožice, tanke. Pa se ashabi počeli smijet. Pita poslanika, ali hisal zbog čega da se smijete, pa ne mogu od smijeha, od grohota ni da kažu zbog čega se smiju, već pokazuju na njegove nožice. Pa je tada se zakleo Allahov poslanika, ali hisal Allahom dželovala da će njegove potkoljenice biti teže na sudnjem danu od brda, od brda Uhud. Bio je šesti čovjek u islamu, šesti koji je prihvatio islamu, činio je dvije hijđre, Družio se mnogo s poslanikom, ali ih salatu sam. Zbog toga prenio, kako se kaže, 840 hadisa. Hadis zabilježili su Buharija i Muslim. Šta znamo o Buhariji i Muslimu? Stotin 94. godine pa iđer. Jeste, vidimo nalazi se ovaj Sahih Buhari, najvredostojnija knjiga nakon Kur'ana. Sadrži koliko hadisa? 3.800 bez, bez ponavljanja. Bez ponavljanja, s ponavljanjem, bez ponavljanja 2602. Uh, umro je uh, 256. 256. 256. godine poznat je po ovom svome sahihu. Kako je pisao sahih? U njega je uvrstio samo vjerodostojne hadise. Prije nego li bi zapisao jedan hadis, klanjao bi istiharu, okupao se, klanjao istiharu, nakon toga upisao, upisao hadis. Iza sebe ostavio i druga hadiska dijela, kod nas prevedena, ali tako Edebul Mufred. Edebul Mufred je od imama Buharije. Kod njega nije uvjetovo uslovio da su svi hadisi vjerodostojni. <clears throat> bio je poznat po pamćenju, ili tako, pamtio je stotinu hiljada vjerodostojnih hadisa i dvije stotine hiljada slabih, slabih hadisa. Ima muslim. Kako ime Buhari? Muhammed ibn Ismail, ibn Ibrahim, ibn Mugire. Muslim, kad je rođen, <clears throat> kako kažu, ili kao imam šafija. U čemu je on poznat? po sahihu. Kažu nakon Buharije. Ima u sebi hadisa oko oko 3 do 4 hiljade. To je bez ponavljanja. 10 ili 12 hiljada s ponavljanjem. Nisam. Dobro. Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala <clears throat> prenosi nam ovaj hadis. Izuzetno važan hadis jer govori o najvažnijoj stvari u životu čovjeka. Kaže Allahu poslanik alihi salatu wasalam u ovom hadisu La jahillu demumri in muslimin Nije dozvoljena krv muslimana Dakle, nije dozvoljeno proliti krv muslimana Nije dozvoljeno proliti krv muslimana Nije dozvoljeno ubiti muslimana To je strogo zabranjeno Haram, strogo zabranjeno I ovaj hadis mimo Abdullah ibn Mas'uda radijallahu tam prenosi Osman ibn Affan radijallahu tam, treći halifa i Aisha radijallahu anha također iako se kaže da su to njene riječi, a ne prenosi od poslanika alihi salacom. Ali ga prenosi mimo Abdullah ibn Masuda Osman ibn Affan. Zbog toga, kada je prenio, kada je izrekao ovaj hadis Abdullah ibn, uh, eh, Osman ibn Affan, kada su došli Havariđi i drugi ljudi da ga ubiju. Hm? Ovaj hadis spominje kada je dozvoljeno i čućemo ko je taj koji može da nekome uskrati život od muslimana. Ovdje se spomnju dakle tri situacije. U drugim hadisima, čućemo neke situacije, u drugim hadisima se spominje još zašto je poslanik Alihi Salavcom spominuo ove tri, Allah najbolje zna, zajedno. Ima dakle hadisa o kojima se spominje i drugi razlozi zbog kojih život muslimana prestaje biti svet. Ali Osman ibn Afan, kada su došle Haridžije i drugi kada su došli da ga ubiju, rekao je šta im je? Zar ne znaju zbog čega je dozvoljno ubiti muslimana? Zašto oni dolaze mene da ubiju? Kada je poslanik Alihi sa locom rekao, pa je citirao ovaj hadis, nije dozvoljena krv muslimana, nije dozvoljeno proliti krv muslimana osim u tri slučaja. Oživno bludnika, život za život i dakle onoga koji ostavi, ostavi vjeru. <clears throat> Pa se dakle kaže nije dozvoljena krv muslimana, nije dozvoljeno proliti krv, krv muslimana. Kaže se nakon toga Ethejibu zani, oženjenog bludnika, ne misli se samo na muškarca, već se misli i na ženu. Dakle, onoga, one osobe koje Allah počastio brakom, ispravnim šerijatskim brakom, koji su stupili u ispravni šerijatski brak, imali odnos, muškarac ili žena. Muškarac ili žena, oženio se muškarac ili žena se udala, nakon toga počine blud. Po šerijatu takve osobe se kamenuju sve dok ne umru. Po šarijatu takve osobe se kamenuju sve dok se ne umru. I šarijat ove i druge kazne propisao kako bi sačuvao i živote i kako bi sačuvao i vjeru i kako bi sačuvao porijeklo. Zašto se kamenuje oženjeni bludnik da bi se sačuvalo porijeklo? Allah je propisao brak da se sačuva porijeklo. Da se zna ko si, šta si, od koga si, od kojeg oca, od koje majke. A oni koji čine blud i takva djeca se razvijaju, njima se počesto zametne porijeklo. Ne zna se. Pa dakle, muškarac ili žena, svejedno, ovdje se kaže u dakle, muškom licu, ali se misli i na, i na ženu. Zatim kaže se en nefsu bin nefs, život za život, odnosno glava za glavu. Dakle, onaj koji ubije nekoga, taj nije ubio nikoga, on se ubija po šerijatu. I vidjet ćemo, dakle, to je prvenstveno, može da se oprosti uz nadoknadu, može da se oprosti bez nadoknade. Kod slučaja bluda nema opraštanja. Taj se ubija dok ne umre. Kod slučaja ubijstva može da se ubije, može da oprosti porodica ubijenog uz nadoknadu, da se plati dija, da se plati i može da oprosti bez, bez nadoknade. I kaže poslanik alihi salatu sam za treći slučaj وَتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعِ Onaj koji ostavi svoju vjeru, koju vjeru? Ovdje se misli na, jer je riječ o muslimanima, misli se na vjeru islam. Napuštajući zajednicu muslimana također, ovo pojašnjava prethodno, da neko ne misli, jer je poslanik Alihi Salacom rekao zbog jednog od troga ostavljanje zajednice muslimana nije četvrta osobina, već je dakle potvrda treće <clears throat> osobine. Onaj koji ostavi vjeru, taj ostavlja i muslimane. Taj ostavlja i muslimane. Njegovo više društvo nisu, nisu muslimani. Pa dakle, <clears throat> ovaj hadis je i takako, i takako važan. O njemu su rekli islamski učenjaci. Ibn Hajar el-Hejtemi, ne Hafiz ibn Hajar, poznati komentator Buhari i sahiha. Već dakle drugi Ibn Hajar al-Haytham koji ima također vrijednih dijela, jedno od njegovih vrijednih dijela jeste Al-Kabar, jel, knjiga koja govori o velikim grijesima. Kaže Ibn Hajar al-Haytham i Rahimahullah koji također ima komentar na 40. novih hadisa, ovaj hadis predstavlja važno pravilo jer govori o najvažnijoj stvari, najopasnijoj stvari, govori o životu, govori o krvi, puštanju krvi, govori o životu vjernika. Ovaj hadis je i tekako bitan. Za one koji se drže vjere. Znamo šta se radi. Kako olahko puštaju krv muslimana. Ubijaju muslimane, ostavljaju nemuslimane. Hm. Oni koji se drže vjere, ovaj hadis je i tekako svet za njih. I tekako poseban za njih. Jer govori o najsvetijoj stvari. <clears throat> o životu. Allah je propisao islam zbog očuvanja života, zbog očuvanja vjere, zbog očuvanja razuma, porijekla. Propisao islam zbog toga. Neko to skrnavi. Pa kaže Ibn Hajar, ovaj hadis predstavlja jedno važno pravilo jer govori o najopasnijoj stvari, a to je krv, odnosno život, pojašnjava da je u osnovi svet i pojašnjava kad prestaje, kad prestaje biti svet. <clears throat> Ibn Mehdi, Ibn Medini, Veliki učenjaci hadisa također kažu svi hadise se vrte oko četiri hadisa. Svi hadisi koje je rekao poslanik sallallahu alaihi wasallam vrte se oko četiri hadisa. Njihova sadržina vraća se na četiri hadisa. Pa su rekli to je od hadisa innama la amalu bin nijat. Sva dijela se vrednuju po namjer. Pa su rekli da je i ovaj hadis drugi hadis. Također rekli su doće taj hadis el bejinetu alel mudda'i onaj koji optužuje drugoga dužan je da donese dokaz. Ne možeš optuživati tek tako lahko. Moraš da doneseš dokaz. A onaj koji se brani, treba da se zaklete. Doći ako Bog da hadis o tome. I također, islam se, treći hadis, islam se gradi na pet, na pet temelja. <clears throat> dakle, u ovom hadisu pojašnjava se da je muslimanska krv sveta i nikome nije dozvoljeno i narušavati. Kaže, la je hillu nije dozvoljena krv muslimana. Ona je dakle sveta. Strogo zabranjeno. Kad se kaže haram, ne kaže se samo zabranjeno. Je haram strogo zabranjeno. Ne smije niko narušavati. Osim kada taj dotični sebe izloži situacijama kada prestaje njegov život biti svet odnosno uradi nešto što nije svojstveno muslimanu da uradi. Što je teško prihvatiti da vjernik musliman koji se drži vjere može uraditi takvo nešto. Jer o ovim, i čućemo još neke situacije koje dozvoljavaju krv muslimana, o tim prijestupima, o tim grijesima došli su opasni šerijatski tekstovi. Zato je nemoguće, teško prihvatiti da musliman može da uradi takvo djelo. Da musliman, vjernik, oženjen, Allah ga, dakle, počastio halal brakom, čini blud s drugim. Poznata nam je, je tako, priča, kazivanje, kada dolazi mladić, Allahom poslaniku, alihi salatu wasalam, i traži da mu dozvoli blud da čini pa poslanik alihi salatu wasalam, mladić, nije bio oženjen, kod omladine strasti su jače razbuktale, pa ga odvraća. Da li bi volio da to neko čini s tvojom majkom? Da li bi volio da to neko čini s tvojom kćerkom? Da li bi volio da to neko čini s tvojom sestrom? Da li bi volio da to neko čini s tvojom tetkom? Nabrojao sve ženske osobe iz njegove bližnje porodice. Nemoguće to. Zatim da vjernik ubije namjerno bez ikakvog razloga drugog vjernika. Čućemo neke ajete hadise koji govore o težini toga grijeha. Zbog određenih ajeta ima uleme koja, koja, koja kaže da onaj koji ubije vjernika bespravno, namjerno, bez ikakvog razloga da će vječno boraviti u džehennemu. Jer u tom Kur'anskom ajetu u suri An-Nisa spominje se dakle nekoliko potvrda za to. I da čovjek ostavi islam, a musliman. U drugim hadisima se također spominje homoseksualac. Da to čini musliman. U hadisima se spominje da onaj koji ima odnos sa životinjom da se ubija. Da to čini musliman? Ne mogu i druge, i druge situacije. Također po određenim učenjacima, onaj koji ostavi namaz. To je nemoguće da to čini musliman. Jeli? <clears throat> Pa dakle, u osnovi je sveta, osim kada on sebe dovede u takvu situaciju, kada je upitna njegova vjera. Što se tiče nemuslimana, ovdje se kaže la yahillu demumri in muslimin. Nije dozvoljna krv muslimana. Što se tiče nemuslimana, njihov stepen nije kao kod muslimana. Međutim, oni nemuslimani koji su u ratu s vjernicima, s muslimanima, njihova krv je dozvoljena. Znači oni koji ratuju protiv muslimana, a ratujemo i mi s njima, protiv njih. Oni koji ne ratuju protiv muslimana, oni koji muslimane ne tjeraju sa njihovih ognjišta, ne ratuju zbog njihove vjere. Protiv njihove vjere Allah jalla dželle kaže u suri al mumtahina da nema nikakve smetnje da nam Allah ne zabranjuje da im činimo dobročinstvo. Takvi nemuslimani se ne diraju. Pogotovo nemuslimani koji su došli među muslimane i uzeli zaštitu od muslimana, koji imaju boravišnu dozvolu da žive u toj zemlji, koji su dobili zaštitu od muslimana, takvi ne smiju se dirati. Čak su došli opasni hadisi i povodom onoga koji ubije štićenika muslimana, koga je musliman zaštitio. I poznato nam je iz bitki za vrijeme Allahovog poslanika alihi salocom kada bi neko od ashaba dao nekom od nevjernika zaštitu poznato je li žene muslimanke koje su davale svojim muževima oni su bili nevjernici čekalo se na primanje islama kada žena dadne čak i žena, čak i najslabija žena kada dadne zaštitu ta se zaštita prihvata i ne smije se skrnaviti <clears throat> Dakle, kada je riječ o nemuslimanima koji ratuju protiv nas, ratujemo protiv njih. Kada je riječ o nemuslimanima koji žive s nama, oni se ne smiju dirati. Ko je taj koji isprovodi spomenute kazne nad oženjenom bludniku, nad homoseksualcu, nad jeli, onome koji ubije drugoga i slično, vladar muslimana. Njegov zamjenik ili onaj koga on upunomoći. Ne, svako od nas, ja, ti. Islam je došao da napravi red, a ne da pravi nered. Ako bi se rad po ovom hadisu ostavio svakome, to bi bio nered. Znači, u hadise kaže nije dozvoljna krv muslimana osim u tri slučaja. Iz drugih hadisa ima više slučaja. Saznajmo. Ali onaj koji sprovodi tu kaznu jeste vladar muslimana ili njegov zamjenik ili onaj koga on ponomoći svoje namjesnike po gradovima, državama. Dakle, to nije ostavljeno bilo kome. Pa dakle, iz ovoga hadisa možemo izvući mnogo poruka i pouka za nas. Na početku samo. Osoba postaje musliman sa izgovaranjem dva šehadeta u jednom od citata ovog hadisa čuli smo, kaže poslanik alihi salatu sam nije dozvoljna krv muslimana koji posvjedoči da nema istinskog Boga, dostojnog obožavanja osim Allaha i da sam ja Muhammed Allahov poslanik. Dakle, koji musliman? Onaj koji posvjedoči ovo dvoje. Šta znači svjedočiti da je Allah djelovala jedan jedini istinski Bog dostojno obožavanja i šta znači svjedočiti da je Muhammed Allahov poslanik? Ha. Svjedošiti nije samo reći. Šta znači svjedošiti? Molim? Dobro, on se poslije prati. On se poslije prati i saznaje se je li to rekao da sačuva sebe ili rekao je iskreno, istinito. Međutim, e, to svjedočenje na šta ga obavezuje? ti sad govoriš o drugom dijelu šehadeta, svjedočinjenje, bilo je govora, čak i kod živinčana bilo govora. Svjedočiti da je Muhammed Allahov poslanik znači šta? Znači sad ja kažem, svjedočim da je Muhammed Allahov poslanik, šta to znači? Da prihvatimo sve ono što je rekao, sve ono što je vjerodostojno, potvrđeno, kod Buhari i kod muslima, i u drugim hadijskim birkama, što je vjerodostojno potvrđeno, to mi prihvatamo, sviđalo se to nama ili ne sviđalo. Mogao ja to razumjeti ili ne? Mogao. Zatim, sve ono što je naredio, da radim koliko sam mogućnosti. Sve ono što je zabranio, da se toga ostavim. I? Kako? Dobro, to ulazi u značenje hadisa, ali četvrta stvar, uh, četvrti uvjet ispravnosti svjedočenja. I da ne obožavamo Allaha osim onako kako ga je on obožavao. Da ne obožavamo Allaha dželavala osim onako kako ga je on obožavao. Da ne činimo ibadet osim onako kako je činio poslanik alihi salatu wasalam. A uvjeti ispravnosti svjedočenja da je Allah dželavala jedan jedini istinski Bog, dosta obožavanja to su ruknovi. Onih sedam, osam uvjeta. Hm? Znanje. Uvjeđenje. A znanje, da znam šta svjedočim, jel tako? Da znam da je Allah Đalla jedan jedini istinski Bog. Dosta nabožaja. Ne bilo kako da znam, već da sam ubijeđen u to. Istinto. Pa to ist, istinto kažem, radi Allaha i radi koga drugog. E, iskreno. Dalje. Da volim to. Da kažem to iz ljubavi. Da volim. I da mi je drago što sam sljedbenih tih riječi. Enkijad. Da se povedem za tim. Ne samo da kažem i da mi je drago i da se topim. Već da radim po tome. Bilo je. Ne, u redu. Uglavnom, Znači iz ovoga hadisa zaključujemo da musliman postaje time kada izgovori, odnosno posvjedoči na ovakav način. To je musliman. S prihvatanjem islama, njegova krv, njegov život, njegova čast, njegov imetak postaju sveti. Niko ne smije da dira. Zatim, iz hadisa se zaključuje da je strogo zabranjeno bespravno ubiti muslimana. Strogo zabranjeno bespravno ubiti muslimana. O tome govore brojni šerijatski tekstovi. U suri An-Nisa kaže Allah dželle vala: "Omen yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadabullahi alayhi wa la'nahu وغضب الله عليه ولعن وعد له عذابا عظيما onaj koji ubije namjerno vjernik, nagrada za njega je džehennem, u kojem će ostati vječno. I Allahova srđba, i Allahovo proklestvo, i bolna patnja. Džehennem ostaje vječno, tako se kaže u kuranskom ajetu, i ne raspravljamo Allahova sržba, Allahovo proklestvo i bolna patnja. Zatim, <clears throat> poslanik Alihi Salatu sam ubistvo vjernika, bez razloga, opravdanog razloga, bespravno, namjerno, uvrstio je u sedam upropaštavajućih grijeha. U sedam upropaštavajućih grijeha gdje je spomenuo i širk, gdje je spomenuo i sihr, spomenuo je i ubistvo vjernika bez razloga. Grijesi koji upropaštavaju njegova dobra djela. Zatim, Allah Jalla Vala je rekao u suri Al-Ma'ida وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا Onaj koji ubije nekoga, a taj nije ubio nikoga, niti je činio nered na zemlji. Ovaj kao da je pobio sve ljude. Ukoliko neko ubije nekoga, a taj koga je on ubio nije ubio nikoga, niti je činio nered na zemlji, sijao nered na zemlji, ovaj kao, kao da je pobio sve ljude. Dakle, bespravno, bezrazložno, namjerno ubistvo vjernika znači kao ubistvo svih ljudi. Zatim, upitan je Allahov poslanika alihi salatu wasalam o najtežim grijesima od Abdullah ibn Masuda. Pa je rekao da činiš Allahu nekoga ravnim, a on te stvorio. Zatim, nakon toga je spomenuo da ubiješ svoje dijete iz straha za obskrbu. To nikakav nije razlog. Pa ga je Allahov poslanik alihi salacom ubijstvo nevine osobe uvrstio nakon, nakon širka u dakle, najteže, najteže grije. I drugi hadisi u kojima se spominje kod imavane Sarije, šeha Albani ga ocjenio vjerodostanim, da a, je kod Allaha manja stvar, da ne kaže lakša stvar, manja stvar da nestane cijeli dunjaluk od toga da se ubije vjernik bespravno da ode cijeli dunjavog, da cijeli dunjavog bude uništen, kod Allaha je manje i lakši grijeh. Kada bi bila cijela zemlja uništena bez ljudi, to je kod Allaha subhanahu wa ta'ala lakše nego da se ubije vjernik bespravno. Pa dakle, ovaj hadis nas <clears throat> svojom sadržinom postiče da čuvamo život, čast i metak brata muslimana, sestre muslimanke. Nikome to nije dozvoljeno da narušavamo. Zatim iz hadisa se jasno, kada se spominju razlozi, može zaključiti da je čovjekov opstanak uvjetovan i zagarantovan opstankom njegove časti, odnosno njegovim moralnom karakterom. Da su narodi opstojali dok su bili karakterni, moralni. Kad su počeli činiti nemoralno, kad su počeli činiti blud, bivali su uništavani u prethodnim narodima, a tako je i kod nas, u ovom narodu, umetu Muhammed alihi salatu sam najveće iskušenje, najveća fitna žena. Je tako? Došlo je u hadisu, nisam ostavio za sebe većeg iskušenja, veće fitne od žene. Prethodni narodi su time također bili iskušavani. Nisu se snalazili u ovim iskušenjima, već su se prepuštali njima, pa su uništavani bili su nemoralni, činili su nemoral i uništeni su. Pa dakle, čovjekov život dolazi u pitanje kada dođe u pitanje njegova čast. Kada on se upusti u nemoral, kada spusti se na najniže ljestvice morala, onda dakle dolazi u pitanje i njegov život. Vidimo iz ovoga hadisa također da je islam najvažniji, najznačajniji razlog svetosti čovjeka, nije dozvoljena krv muslimana koji posvjedoči. Čovjek primajući islam postaje svet zaštićen. Poznato nam je da je poslanik alihi salatu uslam ashabe korio koji bi ubijali ljude u bitci kada bi ovi rekli ja vjerujem la ilaha illa. Kada bi rekli ja vjerujem da je Allah jedan jedini Bog. Poznato nam je slučaj Usama ibn Zejda da je čovjeka iza drveta, dakle, ganjao on na jednu stranu, ovaj na drugu stranu, do ga nije potrefio. Ali je čovjek rekao, la ilaha illallah. Samo Ibn Zaid ga ubio. Ali ga to tištilo u njegovim prsima. Nije mogao to da nosi, a da ne pita za ispravnost svoga postupka. Pa je na kraju pitao, I poslanik alaihi salatu sam nije prestajao govoriti zar si ubio čovjeka nakon što je rekao la ilaha illallah. Nije prestajao ponavljati toliko da je rekao u samoj ibn Zaid kamo sreće da sam nakon toga primio islam. Usama ibn Zaid, a poznato nam je ko je bio i koliko ga je volio, nazivao ga miljenikom svojim. Hibbu Resulillah. Allahu poslanika alihi sallam nazivao ga svojim miljenikom. Njega i njegovog babu posebno volio. Jer su bili robovi, bili su sluge. Pa ih volio. Drugi ljudi čak ih potvarali. On ih volio. I pored toga kaže Osama ibn Zaid kamo sreće da sam nakon toga, nakon što sam ubio tog čovjeka, nakon toga primio islam da islam pobriše. Da mi bude oprošteno zbog toga. Pa kaže Allahov poslaniče, ubio sam ga, on je to rekao samo da se spazi. Kaže, jesi ti otvorio njegova prsa? Ti znaš zbog čega je to on rekao? Čovjek izgovori ove riječi, prestaje biti, uh, prestaje biti njegova krv, dakle, uh, dozvolja. Zabranjena je njegova krv. Izgovori ove riječi, prati se posle. Je li musliman, nije musliman, je li to rekao da se sačuva ili ne, to je poslije na odgovornima. Ali čovjek uđe u islam na ovakav način, on postaje, on postaje svet. Dakle, vjera islam je najvažniji i najznačajniji razlog zaštite života <clears throat> i časti. Dakle, na ovakav način ko postane musliman. I udalji se od svega što narušava ova dva šehadeta. U hadisu se vidi i prednost vjernika nad nevjernikom. Po pitanju nevjernika čuli smo, mora se pojašnjavati, gledati, pratiti i ostalo, dok vjernik, o njemu govori hadis jasno. U osnovi, dakle, krv je sveta. Prestaje biti sveta u ovim situacijama. U ovim, u ovom hadisu navedenim i drugim situacijama. Zbog čega je, kako sam rekao, i Osman ibn Afan radijallahu tome rekao, iscitirao ovaj hadis, zašto me ubijaju kada život muslimana je dozvoljeno narušiti samo u tim, tim, tim situacijama. Pa iz ovog hadisa vidimo, dakle, da se može narušiti život muslimana onoga koji čini blud, a oženjen je, nije takav slučaj, ali tako sa mladićem. Mladić koji nije stupio u bračni odnos, nije stupio u brak. Ili također kažu čovjek koji je stupio, ali u neispravom brak, nije na ispravom način skopio šerijatski brak. Ne potpada pod ovaj propis. Dakle, oženjeni bludnik onaj koji ubije namjerno vjernika, onaj koji napusti vjeru. U takvim situacijama njegova krv prestaje biti sveta. Još, dakle, došlo je u hadisima. Kako sam rekao, homoseksualac. Došlo je u hadisu. Zatim, prestaje biti svet, život muslimana koji se oženi sa ženom kojoj je mahrem. Dakle, oženi se ženom iz bližnje rodbine, to razumna osoba ne može učiniti. Da oženi svoju majku, da oženi svoju sestru, da oženi svoju tetku. Takve osobe se u islamu, šerijatskoj državi ubijaju. Sihirbaz, po dobrom dijelu Leme, rekao sam, ko ima odnos sa životinjom, ne znam se ko je gora životinja. Onaj koji ostaje namaz po dobrom dijelu učenjaka, zatim ekstremni havariđi, poznato je, ili iz hadisa, zatim drumski razbojnici i rečeno je također onaj koji poziva u svoju novotariju, onaj koji širi novotariju, dakle u akaidu i poziva u tu novotariju, kao što je poznato jeli, iz e, generacije naših dobrih prethodnika da su oni na takav način postupali. Kažem, ovo je Islam propisao. Što se spominje u hadisu i ove druge situacije. U drugim hadisima da bi se sačuvala vjera, da bi se sačuvala čast, da bi se sačuvalo porijeklo, da bi se sačuvao život. Nije vjera Islam došla da ljude skrati za glavu. <clears throat> da se iživljava nad ljudima. Ne, naprotiv, kada čovjek zna, ukoliko ubije onako iz čefa, iz prohtjeva nekoga drugog, da zna da će i on biti ubijen, pitanje je hoće li mu oprostiti porodica ubijenog, onda neće se tako lahko osuditi. Da zna onaj koji u tuđu avliju zavjeri, u tuđu kuću zavjeri i radi što hoće, da će biti ubijen, neće tako lahko već će se ženiti, tražiti da se oženi, da svoje strasti i prohtjeve zadovolji na halal način. Također, ko ostavi vjeru, gledat će dakle da jača svoju vjeru. Ko ostavi vjeru, zna šta ga čeka, gledat će da napreduje u svojoj vjeri. Neće sebe dovesti dakle, u takvu situaciju da njegova vjera bude upitna. Hm, pa dakle, vjera, je, vjera Islam je propisala sve ovo radi naše koristi. Vidimo dakle koliko se vjera brine za nas za naše živote, za naš ahiret. Ovo vjera Islam je prije svega propisala radi našeg ahireta. Zatim, normalno, bogobojaznost svih nas, iman kod svih nas nije isti. Kod nekoga je dobar, kod nekoga opadne, pa ona i koga njegova bogobojaznost i njegova ima, njegov iman ne mogu sačuvati grijeha, dolaze šerijatske kazne. One će ga odvratiti od grijeha. Kako je rekao Omer radijallahu talan, doista koga Allah ne odvrati Kur'anom od grijeha, odvratit će ga sultanom, kaznom. To jest onaj koji se ne zaplaši od ovog kur'anskog ajeta koji govori o namjernom ubistvu vjernika, svejedno, da će ostati vječno, Allah što se rasrtne i ga svejedno, odvratit će ga od tog grijeha kazna na dunjaluku. Pa dakle, nekim ljudima možeš pričati i pričati, ali dakle, ako zna da ga čeka još na dunjaluku prije ahireta kazna, onda će se onda će se sutegnuti. Pa iz ovog hadisa možemo zaključiti da se ljudi pozivaju na dobro i odvraćaju od zla, ne samo uljepšavanjem, posticanjem, udovoljavanjem, već i prijetnjom, zastrašivanjem, opozoravanjem još i na dunjaluške posljedice prije ahiretskih. Ne samo gde mu pričaj lijepo, kazuj mu lijepo, gde mu tamo nešto iz naše vjere lijepo spomni. Rođo ima i ovo da znaš. Trebaš mu spomenuti i vidimo Kur'an, kako čitamo Kur'an, kako čitamo hadise poslanika Alihi Salacom, vidimo da se na naizmjenčno smjenjuje posticaj za stršivanje, posticaj za stršivanje, džennet džehennem, džennet džehennem, da razumna osoba izabere za sebe šta hoće. Jel? Jel? U hadisu je spomenuto e nefsu bi nefs, duša za dušu, život za život, glava za glavu. Dakle, odmazda za ubijenu osobu. Dakle, ubija se ubica. Ili mu rodbina ubijenog oprašta uz nadoknadu ili oprašta bez nadoknade. I to je pravilo. Kažu, iz ovog pravila se izuzimaju određene osobe. Ne ubija se otac koji ubije svoga sina. Ne ubija se otac koji ubije svoga sina. Ne ubija se musliman koji ubije nemuslima, nevjernika. Ne ubija se slobodni koji ubije roba po džumhuru većini islamskih učenjaka. To su izuzetci. U osnovi je glava za glavu, život za život. Ali, dakle, u određenim situacijama, u ovim situacijama, dakle, to su izuzetci, to se ne radi. <clears throat> ovaj hadis nas također postiče na pridržavanje za džemat, jel tako muslimana, i zabranjuje odvajanje od njega. I zasigurno onaj koji se odvoji od džemata muslimana, može se vrlo lahko odvojiti od vjere svoje, ostaviti vjeru, jer šeitan poput vuka jede odbjeglu ovcu to je otprilike od koristi i dakle pravilo iz ovoga hadisa, fiksko pravilo da je osnova da je krv muslimana, njegov život, njegov imetak i njegova čast da su sveti. To je osnova i ne smije niko narušavati. Subhanak Allahum, rahmatik, šedan, laj, laj, ne Ima nekoliko pitanja za ponavljanje, ali budući da uči jacija, da pokušamo stići.